บุ๊กทูสามสิบทรสดชมตที่ร้านอาหารสองร้านอาหารสองขอน้ำแอปเปิลครับ Прошу апельсину сульчу. ขอน้ำมะนาวครับ Прошу лимонаду. ขอน้ำมะเขือเทศครับรราเลพอมดุุุสจผมขอไวน์แดงหนึ่งแก้วครับโโโโโนนนรรริจอดยวีผมขอไวน์ขาวหนึ่งแก้วครับโโโนนรริจอตสบลยวีผมขอแชมเปญหนึ่งขวดครับโนริเจ้าบุตรโลแชมปานู คุณชอบปลาไหมครับอันมิกซ์รูวีคุณชอบเนื้อวัวไหมครับอ а р м е й โ с เทียนาคุณชอบเนื้อหมูไหมครับอ а р м е ก к с к เลียนาผมต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์น о речу к โ н о р สเปมิส о สผมต้องการผักรวมหนึ่งชุด นอรีเชลดจวิรินกิโนผมอยากได้อะไรที่ใช้เวลาทำไม่นานนอรีเชลกัสโคกัสลเกเนอสตรอกส์คุณต้องการทานกับข้าวสวยใช่ไหมครับนอรตสุริเจสคุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมครับนอรตสุมาคารเนส ุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมครับนอริตาสบุลเวมสรสชาติไม่อร่อยเตมานสกนอาหารเย็นชืดปาเทคลาสชาเลสผมไม่ได้สั่งจานนี้ทูอชเนอสเซเคียว